يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير يا من يفتش عن هدي وتبصير يا طالب الحق والخيرات والنور توجيه وتبصير يا من يفتش عن هديه وتبصير ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعيذ بالله من حيف وتقصير ليرشف الشهد والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعين بالله من حيف وتقصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ثم أما بعد Nakon zahvale Allahu Đelešanuhu uzvišenom na najvećem poklonu, na najvećoj hediji koju je darovao ljudskom rodu, a to je vjera Islam, a to je jedina priznata vjera kod Allaha Đelešanuhu uzvišenog, i salavata i selama na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Prije svega zbog toga što salavat i selam čini Allahovog roba jače vezanog za Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čini svakog Allahovog roba pouzdanijeg da će na sudnjem danu zbog tog salavata kojeg je donosio i donio na dunjaluku na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam imati nagradu da će ga to pomoći u dobijanju šefata Resula sallallahu alaihi sallam uz njegova dobra djela ostala. S obzirom da je večeras ša Allah planirano predavanje za žene, bit to malo ko predavanje koje naginje predavanju za žene, međutim, neće biti problem da, oni muškarci poslu, da i muškarci poslušaju. Prije svega da kažem nešto vezano za pitanja koja su mi pristigla od naših sestara, odgovor neće biti sada, odnosno odgovori neće biti sada već sutra, ša Allahu Teala. Jer ne bi želio, inače, ne volim vaditi fetve iz džepova, pa tako isto ne volim ni u ovom slučaju da postupim na taj način. Kaže Allah Đelešanu uzvišeni u njegovoj knjizi koja se zove Kur'an A'udhu billahi mine šeitanir rajim ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا kaže Allah Đelešanuhu kako bi to preveli mi na naš jezik وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ A onaj ko čini dobra djela, min zekarin au untha, bio muškarac ili žena, bio muško ili žensko, وَهُوَ mu'minun. Kod Allaha Đelešanu u ovom slučaju bitna jedna stvar, da čini dobra djela i da je mu'min, da je Allahov rob, da je onaj koji je zakrilio svoje srce, odnosno njegovo srce imanom, ubjeđenjem u Allaha Đelešanu kao jedinog gospodara na Dunjaluku i na Ahiretu, kao jedinog u koga čovjek treba vjerovati i u čije se vjerovanje, vjerovanje isplati. Fa ulaike jedhulun el dženne. Pa ti koji budu vjerovali, kaže Allah Đelešanu, i činili dobra djela, fa ulaike jedhulun el dženne. Pa oni će ući u džennet. ولا يظلمون نقيرا i neće im biti naneštena, nanešena nikakva nepravda, niti će biti poniženi. Iz ovog ajeta, iz ovih riječi Allaha Đelešanu uzvišenog, primjećujemo jednu stvar, stvar koja može poslužiti svim organizacijama koja traže prava žene i muškarca, odnosno jednakosti u pravima žene i muškarca. Vidjet ćemo da Allah Đelešanu na isti rang, na istu ljestvicu u ovom slučaju stavlja i čovjeka i ženu, i muža i njegovu suprugu, i majku i njenog sina kada je u pitanju rad za Allahu Đelešanu vjeru i vjerovanju Allaha Đelešanu. I kaže, svi će ući u džennet koji budu tako postupati. Ali isto tako, kako Allah Đelešanu stavlja na isti rang u vjerovanju, u rufu u nagradi, tako isto Allah Đelešanu stavlja na isti rang kada je u pitanju rad za u Đelešanu vjeru. Stoga ne kaže da je dovoljno u porodici da muž radi, a da žena ostane po strani, kada je, odnosno da praktikuje Allahovu vjeru. Već kaže, fa ule, fa, fa, wa men jamel mina salihat, pa ko radi dobra djela, minan zekar, min zekarin au unsa, bez obzira, bio muško ili žensko, wa huwa mu'mina vjernik fa ulajke jedhulun džennet pa ti će ući u džennet o sestro majko o ti kojo je islam dao mjesto koje niko drugi nije dao kada je u pitanju vrednovanje majčinstva kada je u pitanju stavljanje na jedan poseban na jedno posebno mjesto svake majke znamo iz hadisa Rasula sallallahu alaihi wasallam kada mu dolazi ashab i pita ga kome dati najveću prednost, koga najviše poštovati. A on kaže, majku, pita Ashab kome je najviše dužan, kome je najviše da se oduži. A Resul sada sada mu ponavlja njegovoj majici i treći put isto ponavlja mu majici, a četvrti put te kaže da je on to dužan svome ocu. Stoga je ovo ovaj hadis, odnosno ovako vrednovanje na ovakav način, je posebna čast i počast za svaku majku koja vjeruje u Allaha Đelešanu, vjeruje u risalet Resula sallallahu alaihi wa sallam, u njegovo poslanstvo. Međutim, majka kao majka je da je počastvovana, ali isto tako počastvovana, počastvovana time, ali počastvovana i obavezana, obavezana drugim stvarima. A upravo to majčinstvo, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, الأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كاجي مايكا تا koja vodi brigu o stanju u kući njenog muža i ona će biti i ona je odgovorna za to njeno za tu njenu odgovornost za taj ponuđeni odnosno povjereni posao odgovornosti u kući svoga muža stoga svaka žena muslimanka vjernica u Allaha Đelešanu mora razmišljati u tom smjeru. Ostaviti mnoge štetne stvari koje će udaljavati od takvog razmišljanja. Ono što se najčešće ponavlja u društvima žena jeste stvar koja se ne bi smjela dešavati, međutim, ona je tu i ona je prisutna i nju treba liječiti, a to je stvar ogovaranja kaže hadis, odnosno kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, u noći Isra, kada je putovao na Isra i Mirađ, prošao sam pored naroda u kojem sjeku dijelove mesa sa strane. Situacija u istinu teška, situacija u istinu zabrinjavajuća. Prolazi Allaho poslanik pored grupe osoba koji sjeku, kojima biva sjećeno meso sa, sa njihovih strana, odnosno od njih sami sjeku sebi meso, i to žvaču. Pa je upitao Allahov poslanik Meleka Džibrila koji mu je bio u pratnji, a ko su ovi Džibrilu? A on odgovara, ovi su od tvog ummeta koji su ogovarali. Situacija, odnosno stanje, robova koji ne budu postupali u skladu Allahove vjere, će biti ovako. Ovako. Međutim, mi radimo uz Allahovu dozvolu i za Allahovu pomoć da ne budemo u takvoj situaciji. Islam ti nudi bolje, sestro, ako imaš djecu, onda u praksi provedi hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem, Edibu evladekum ala salasi hisal. Kaže, odgojite s vašu djecu u pravcu tri stvari. Hubbi nebijikum, da vole vašeg poslanika, da vole Resula sallallahu alaihi wa sallam. Hubbi ali bejtihi, da vole njegovu porodicu, pripadnike njegove porodice, vatilavati il Kur'an i da uče Kur'an. Tri stvari koje ostavi, koje ostavio Resul sallallahu alaihi wa sallam svim roditeljima u amanet, ali posebno majkama, posebno tima kojima je istovremeno dao i tri puta veću prednost nad ocem zbog toga što su one više uz djecu, zbog toga što one više provode vremenski, vezane su više za, za, za, za djecu i zbog toga su više u mogućnosti da pouče svoju djecu. I zato kaže, Eddi buje vlada kumala se rase hisal. Odgajajte vašu djecu na sljedeći, na sljedeći, na sljedeći način, odnosno unesite njih, neka bude u njihovoj praksi, neka budu ove tri stvari, a to je hubbu nebijikum, ljubav prema vašem poslaniku, hubbu ali bejti, da vole pripadnike, članove njegove porodice, otilavati il Kur'an i da vole učenje Kur'ana. I u istinu, ako zapitamo sami sebe, ako sebe stavimo malo na, na mizan, malo na provjeru, možemo vidjeti koliko smo uspjeli kada je u pitanju ovaj hadis, hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Koliko to naša djeca vole Allahova poslanika, ona djeca koja to razumiju, koliko to vole pripadnike njegove porodice i koliko to odvajaju vremena za Allahovu knjigu. Međutim, ovo nije samo za one koji imaju već odraslu djecu koji potpadaju pod ovom ovo je amanet koji ve, važi za, za onu majku koja ima dijete od jednog dana, dva dana, jer će doći nakon nekoliko godina u situaciju da bude majka djeteta koje je već odraslo. Upućujte vašu djecu na imanu Allaha Đelešanu, na vjeru Allaha Đelešanu. Druga stvar na koju treba upućivati djecu je skrušenost, bogobojaznost i pokornost Allahu Đelešanu. I treće, upućivati djecu nakon imana, nakon vjere u Allaha Đelešanu, nakon skrušenosti u Allahovoj vjeri, odnosno skrušenosti Allahu Đelešanu, bogobojaznosti od Allaha Đelešanu, upućivati ih da je Allah taj koji ih prati u svakoj situaciji. I u istinu, kada bi ljudsko društvo uvelo ove tri komponente u život, ubacilo ih u svoju praksu, odgajalo djecu na ovakvim osnovama, onda bi se desila jedna stvar. Da bi droge, alkohola, zinaluka, krađe, psovke, laži i mnogih drugih stvari koje se dešavaju u umetu, dosta manje bilo. I ne samo djeca, već i veliki bi shvatili da je Allah Đelešanu taj koji ga prati u svakom momentu. Da Allah Đelešanu vidi i zna njegovo stanje. Bez obzira koliko on zatvorio prozore i vrata, koliko ostavio perdi i zavijesa na prozore, da ga ne bi vidjeli one, oni od kojih se krije, Allah Đeršanu je taj koji čovjeka vidi, kako se kaže, u crnoj noći, crnog mrava vidi pod kamenom, a da ne bi vidio čovjeka to stvorenje koje je stvoreno da vjeruje, da robuje Allahu Đeršanu uzvišenom. Ali ponekad je spremno to stvorenje koje se zove čovjek, spremno je na mnoge postupke koje Allah Đeršanu zabranjuje.